ýakança bolmaz. Her sepilge saçma derdiň sözüňni. Hasrat ody jysmyň This file made by the trial version of Advanced Audio Compressor. Please buy it now. Magrur olup gezme ömrüň gülüne, Sowrular sen bir gün hazan ýeline, Ýüz ýaşaýyp düşseň ajal eline, Sagyňdan soluňa bakança bolmaz. Süleýmandan artyk bolsa şöwketiň, Lerzana getirse gökni haýbatyň, Göwsüň üzre gürzi üzer raýatyň, Ajalyň jellady Kakamça bolmaz. This file made by the trial version of advanced Köňli gara audio bilen compressor. bolmaňlar ülkem. Please, buy it now. Ýokarandan dürli dürli kesapat Herçendki kömürge eýleseň yzzat Alnyňga garasy ýokança bolmaz. Magtymguly hergiz tapmady aman Dil ýamany tygdan, teberden ýaman Ýaman dili ýanynda zähri çoh ýylan Çaksa-da bir çybyn, çakança bolmaz.